Не повернетесь? скрикнула і тим виказала себе до кінця. Мабуть, так буде краще. Можливо, мовила Ірина і щепила під столом пальці рук. Що казати далі, вони не знали. Рукав знову откотився. Він заходився закочувати рукав раптом схилився і поцілував її руку вище зап'ястя. Ірина тихо скрикнула, але не схопилася на рівні ноги. Сергій не підводив голови. Даруйте, сказав він. Я все якось. Скажіть, Ірино. Василь Васильович знає, що ви поїхали сюди? А як же? здивувалася вона. Це авторський нагляд? Не розумію. Ну, ось я будую, здійснюю авторський нагляд. Я свій, він свій. Вона дивилася на нього як на божевільного. Та що ви? Пробачте, майте мене за божевільного насправді. Я навіть жартую отако. Зі мною діється щось дивне. Я повинна йти, підвелася вона. Я проведу вас. Чекайте, а одяг, мабуть, уже просох. Коли б він устиг однаково. Знову оглянула себе. Я у вашій сорочці. Як дивно, як вона мене зігріла. Сказала те, що думала, і в ту мить ще раз і вже зовсім інакше відчула, що це його сорочка, що вона облягала його тіло, а тепер обгорнула її. Серце їй забилося, і вона похапливо одгорнула правою рукою лівий рукав сорочки. Котра зараз година. Мій годинник, здається, зупинився. Ще рано, ще зовсім рано. Ось зараз одяг ще досохне. Він говорив поспішливо і не зовсім розбірливо. Він хотів затримати її, і вона це розуміла, і поривалася вийти, а ноги були немов прикуті до підлоги. Щось їй відкарбувало, що вона піде і, мабуть, назавжди, і згасне все отой міраж, оті її тривоги, і вже їх не вернеш. А так же й треба, і все ж їх не вернеш. Їй було шкода його, отакого розгубленого і якогось особливо по-домашньому милого і наївного. В його очах закляк відчай, а губи ворушилися, щось промовляли, мабуть, її ім'я. Він ступив до неї крок і зупинився. Вона боялася зустрітися з ним очима і тому затулила обличчя руками. Ну ось, зітхнула, пішла я. Він обережно відвів її руки. Вона усміхалася вимучено, підтримувала тим усміхом сама себе. Мені треба йти. Сергію, мені здається, в її очах любов, покора і жах. Він виловив з її очей покору і жах, і в глибині його свідомості навіть звідки спливло приємне, але й жорстоко самовдоволене біблейське агнець на заклання. Легенько обійняв її правою рукою за плечі.